Riva fut prête à surmonter les flots. Noah fit monter les animaux de par deux. Souna la pluie se mit à tomber. Noir s'écrie Bon Dieu, j'ai fait de mon mieux. J'ai mis des crocodiles et des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne. Par les deux mignonnes, les deux jolies écartes. Et s'amusaient tous deux à patauger dans l'eau. S'amusaient comme des folles, alors que la va portée par les flots, les avait oubliés. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus d'icônes, mais il y a des crocodiles et des oranges. des affreux reptiles et des jolis moutons blancs des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, à parler de deux Et de jolis jolies licornes. Elles s'amusaient tous deux à patauger dans l'eau, s'amusaient comme des folles, alors que la triva, emportée par les flots, les avait oubliées. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus de prête à surmonter les flots. Noah fit monter les animaux de par deux. Sous la pluie se mit à tomber. Noah s'écrit Bon Dieu, je fais de mon mieux. J'ai mis des crocodiles, des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs. Des chats, des rats, des éléphants, il ne manquait personne. À parler les deux Et et jolies mais y a des crocodiles, des orangs des affreux reptiles et des jolis moutons blancs des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, à part les deux mignonnes, les deux jolis licornes. Et ils s'amusaient tous deux à patauger dans l'eau, s'amusaient comme des folles, alors que le bateau, emporté par les flots, les avait oubliés. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus licornes crocodiles et des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs, des des éléphants, il ne manquait personne, à part les deux mignonnes, les deux jolis licornes. Elles s'amusaient tous deux à patauger dans l'eau, s'amusaient comme des folles, alors que le bateau par les flots les avait oubliés. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus de licorne.